beş hiç yoktu. Bunu Hacı Haşim'e destur verdi, bunu oxuyam sizə. Çariye mehzere pornur ne nəbi çarəcə Yetişem metlebe elde iki kuş var cedür Koyula Ebrinin etrafine cehvare cedür شیعلن مرگدینه تازه زریحی پاروش Yetişüb məqsədə qali içə məsihi yaparır. Ülema, nübisəndəsi şəhid Əhməd-i Mirkələfzadə nəqlət kitab-ı səhab rəhmət. zən məqmumə, məsihi varmış Lübnanda, hələ demiş qızı üç yaşda. Həman döyrəndə Bir dənə dar nə dar da bir qızı var idi 3 yaşında. O da fələc idi. Aparın hazı gətib bağ varmış hər yanda. Yanmıyor bir gün onun Haneye bəxtində səraç Qurban olum sənə Ay alanın qapısında muhasına qardanlar Əl üzdən öpüyəm Yanmıyor bir gün onun Hane bəxtində səraç Tapa bilmir qızının dərdinə Lobnanda əlaç Deyilər get Suriyə Orada bətər düşdürlər var Əzm edir keşvəri Suriyə mə'yusanəm Hər baxanda qızına İlde gelir Efgane Şam şehrinde gelir Tuttu musafirhane Ama mevkiyet musafirhaneye bak Bu da Allah'ın işidir ya Derbeder kuş şimdi tapdi O da meva özüne Körsen ürdi hereme pak Rügeye gözüne Pəncərəni açanda görəydi gül dəstələri. Görəydi hərəmiş. Bir günük, qulaq asın. Bir günü gördük, əzab əzmiləri bərpadik. Bir günü gördük, baxıydı bucu xiyabana, gördü hamı üstün kimi gərəcəyib. Bu da Məsihidir axı. Gördü hamı gələcəyib, hamı sinəvri. Gedə yol, gül dəstə olan hərəmə tərəf. Gedəylər, ora sinə vururlar. Ondan bidət xeylər söylər. Münəzzəm, mürəttəb, aşıqana sinə vurulur. Qiyamətdir, qovqadır Şamidə, xiyabanda. İşiz olmasına. Bir günü gördü əzab əzmiləri bərpadik. Gəldi xiyabana. Bir nəfərdən xəbər aldı. Nə olub qovqadik. Dedi qara çəkilib göylərə aşuradır Dedilər bu gün aşuradır bizim amımızın şəhid olan günüdür Məgər bilmirsən bu gün aşuradır Şamidə baş şəhəri qarəmizi bağlayarıq دهم ماه عزا سینم رو Belə baxdı dedi ora haradır? Ora haradır gedəyirsiniz ona? Belə baxanda gördü Allah gedəklər. Varid oldu hərəmə, biraz da getdi qabağa. Çünkü orada bir balaca kabri var. Döyləbərdəkilərdən kinə haber aldı. O qəbri kimin qəbridir? Xırda qəbri içində yatan süfreye ismet duzudur. Nam zibasir geyer. kızı Babası Hatem Emrsel'di Hüseyin'in kızı dik Üç yaşı var. Dediler üç yaşı var. Dedi ben niye Dedilər bağlayıb qarəsini başa, gələ başda ölüb. Vırılıb dil yarası Şamidə, üç yaşda ölüb. Qulaq asın. Ölsən də bu məclisdə kəş ölər. Gördü Allah bir teydat gəlir. Deyir, xanım, balamı uzaq yoldan gətirmişəm, məriz gətirmişəm. Eşitdi bunları dedi Vahid dədə. Deyəsən dühtürümüzü tapmışam. Xəbər aldı bunlar ki, gətirirlər bura. Bunlar nəticə alır. Dedilər, baba tanımaysan bu kimdir. Bunlar ki, boş beşik gətirirlər. Bunların çoxu nəzrlə güşvara gətirirlər. Hacətlərin alırlar, ondan güşvara gətirirlər. Gəyitdik. Gəldim mənzilə Fikr aləmi, qəmbəzmi qurub Dedi qızım dühtürü tapmışam bala Neçə dənə namə gətirdilər Acay Şəfiyi orada üstə qaldı mən bilməyəm Elə xanım rüqəyi olar yoxsun Sərətanı mərzi olan var Burada yazıb 3 yaşında qızım var Dedi danışa bilməyim Çox məruz var. Bu məcəllərin də hacətini al nəzərə. Hə? Qeydib mənzilə fikri aləmi gəmbəzmi qurub qulaq osuna həssas sözdür. Qızı mənzildə qoyubdur, qapıya quflu vurub. Dedi nənə bə belə niyə eləyirsən məni tək qoyma nənə. Nənə özüm ayağa dura bilməyəm, qapını da qıfılladın nənə. Ənə qürbət yerdə qorxuyam ay nənə Ənə qorxuyam ay nənə Nənə belə eləmə nənə Ənə mənə de görəm niyə belə eləyirsən nənə Dedi qızım qal burada gəliyə Gəldi səhnə Gene Allah'a tevekkül elədik دختر شاه لبت شانت توسل elədik Dedi ya şəmsi həya xeyir dua ver balama Uzaq yoldan gəlmişəm ha xanım Nə olar Məsihiyyə Sizi bu gün tanımışam Qonağam ki Müsəlman deyirəm, bəli qonağam ki Yollama ayriyəti bayət dəva ver balama Dayalah dühtünün sorağına getməyəcəyəm xanım. Gəlmişəm dərgəhə məndə şəfa bir balama. Allahu Ekber. Əl gərəs. Allahu Ekber. İyi səviyorət o qədər əş gəlib. Qəlbi məhcuri hərəmdə sıxılıb, gəş edib. O qədər ağladı. Yıxıldı yerə. Qulaq asın, qumrular. Halet gençiden ses geldi şefa taptı balon. Xeyri olsun o çetin derde deva tapdı balon. Durdu ayağa. Dedi kimidir məndən danışaydık? Dedilər səndən danışan yoxdur. Fəqət su gətirmişik, sənin üzünə su səpiyik. Dedi kimidir mənə dedi, balon toxtadı. Hamı təəccüb elədi. Dedilər xanım səndən danışan yoxdur, fəqət sənin üzünə su səpəydik. Durdu ya, ya ürəyin işıqlandı dedi, elə bil bir xəbər var. Bir dəfə baxdı qəyənin ərəminə. Yalın aldı, getdi mənzilə. Yüz gözə güldü, görüb xeyr çıxıbdı qabağa. Mənzilə sarı gəlib, varı dolubdu otağa. Gördü qızı, qaçdı qabağa. Dedi qızım, qaça biləysən. Qızım, qaça biləysən bala. Qızım, özün qaçdın mənə tərəf bala. balanı kucakladı. Nene bala gol boyun oldular. Ona denen dursun ayağa. Nene bala gol boyun oldular. Ağlama bala. Ağlama bala, ağlama bala. Ağlama bala, ağlama bala. Oxşa. Onu da səni mən dinməyəcəyəm. Oxşa. verdi ay ruhu revanım sənə kim verdi şəfa Qız dedi mənzili ki Qız dedi yoldakı sən mənzili tərk etdin ana Bura baxın Ərşəyə bəxtimə seyrində bir ulduz gəldik Nagəhan mənzilimə xırdaca bir yatma. Buna bak. Dedi dur yatma. Dedim ben durabilmem ya. Yüzüme diyor tagimde Habibana nikah Yer yersen dedi evvelde denen Bismillah Gel seni möcüzeden aynene agah edeyim Buna bak hey Buna baxın. Əlini çəkdi mənim başimə, durdum yeridim. Tez əyağına döşəndim. Evin abad dedim. Ya Allah, Allah nə olacaq? Dedim adın nədir? Axı nənəm qapını qıfırlayıb getmişdi. Sən nə cür vardı oldun mənim otağıma, balaca xanım? Getdik Şam'a acayaş. Dedi yadimdir geyye. dua kurban oğlum. Nene, nene, Qız gedəndə, qız gedəndə fəqət bir kəlmə bunu dedi. Dedi nənəmə mənim səlamımı yetirərsən, deyərsən, xoş gəlibsən Şamə. Gərək müsəlman olasın. Gərək şiyə olasın. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Birində bu balaca qız artırdı. Rüqəyyənin istəyi bu iki dənə. Biri mənim salamiyyəti denən xoş gəlibsən, bir de gələn müsəlman ışığı olasız. Ama birinde bu balaca kız artırdı. Dedi nənə, şiəsi olsun açan, cam şərəfdən doyasan, döndər badı millobnanda, rüqəyyə qoyasan, Day mən bu adı istəmirəm. Nənəsi söyündü qutarıyam ha. Şayət mən 7 dəqiqə oxuyacağam, ondan gedəcəyik. Şayət ondan da az ola. Nənə söyündü dedi, qızım dur ayağa. Dur gedək bazara sənə xərid eləyim. Na xəridi. Dolanıb həm qızına, həm özünə qaralı. Bura bax. Həm rüqəyə adına, xırdaca quş var. gitti adam ay. okşa okşa okşa. Okşa uşaklar özüm buraya Allah. Allah malumat iste Allah. Kız uşağına cüşvarı alıpsan, qız uşağına qışvarı alıbsan, vəqti qışvarı aldın qız uşağına, uşaqdı istər elə o qışvaranı təlafuruşidə sala qulağına. Qızdı, istədi qışvaranı qulağına sala dedi qızım dayan. Əlan hərəməcə diyor ki, əlan yox. Niyə nənə? Çün təbibün dölək. babasından sonra quşvarələri qarət olar iki nəfər, üç nəfəri tutublar. Ki, bunlar başın duvara vurmayaq. Amma mütməin olun. Kolli məclis mənə desə, əyləş yerə bu bir dənəni deyəcəyəm. Alay məclis olsaydı burada tutarardım Hacı Haşimi. Amma bu bir dənəni deyəcəyəm. Məni qınamayın. Bunun içində bir bətər söz var. Buna qulaq asın. Dedi baba, məni vuranlar bileysən daha kimləridir? Baba, məni vurənlər kişi döyürdü. Qulaq as, qulaq as. Qulaq as. Baba, o mərd nəbud. Qulaq as. Qol verdi, qulaq as Hasan. O mərd nəbud. Kuhi az ahəm bud. İndiyənə kimi nə mənə rüqəyi oxumuşam. hamısını گوی بیانا بو چه جبه با نبود کوهی از آهم بود آدم که نبود او خود احریمم بود بابا آن کس که مرا به خدا بابا جان اندازه چچمه هاش قد من بود بابا من اونو چهمسی بایده ایدم بابا Mən onun çəkməsi boy deydim baba. Padişah mensubu idiydim baba. از دست ها مپرس که با گوش ها چه کرد از گوش ها بپرس که در آن گوشواره بود neysen ne dedi hacı. Belki hemen öldün. Da belki gelenince olmadı. Ko bunu deyim ondan ölüm. Belki hemen öldü. Dedi baba bileysen neye yandın. Baba bileysen neye yandın. Sen bileysen ki. Koy bunlara deyim bilsinler. Baba baktım gördüm. O mene sihirli vuranın əlində sənin üzücün var. Ay mənə dün اسیر ستم لای لای سه